Итак, сегодня, <clears throat> спустя две недели, да, мне удало, довелось говорить Ir po dviejų savaičių man, man po samito reikia kalbėti. Pagaliau aš čia, šitoj ветой. И несмотря на то, что прошло две недели, да, несварбу, kad praėjo dvi savaitės, по-прежнему для меня саммит, как будто он прошел вчера. Ir iki šiol summitas tarsi būtų įvykęs vakar. А, потому что он был настолько богатый, todėl, kad jis buvo toks turtingas, что он так быстро не исчерпывается. ты Он, поэтому я живу еще тем, что было там. Aš gyvenu dar tuo, kas buvo tenai. Амин. Поэтому я абсолютно просто хочу а, всех поблагодарить, кто служил на саммите. Я нoriu padėkoti vis, тем tiems, kurie tarnavo саммите. Действительно, <clears throat> Для нашей церкви небольшой это был огромный вызов. Ir iš tikrųjų mūsų nedideliai bažnyčiai tai buvo количество людей с разных наций, с разных народов. Priimti tiek daug žmonių iš įvairių tautų. Ir organizuoti šitą renginį. И Божьей милостью и благодатью. Bet per Это совершилось. Tai įvyko. Это совершилось. И поэтому я благодарен каждому за его служение. Ir aš dėkuoju kiekvienam už kiekvieną tarnavimą. Где бы ты ни стоял, где бы ты ни служил, Nesvarbu, kur tu какую бы tarnavai, позицию ты ни занимал, nesvarbu, kokioj pozicijai tu buvai. для Бога это огромная ценность. Dievui tai di- vertinga. Для меня, как для пастора, это огромная ценность. Mano kaip pastoriaus akise tai e, labai vertinga. Я знаю, что Бог, Он очень ценит служение. Aš žinau, kad Dievas labai vertina tarnystę. Иисус пришел, чтобы послужить. Jėzus atėjo tam, kad tarnauti. Поэтому Он говорит, что ученикам своим, если вы хотите быть большими, Ir jis sako savo mokiniams, jeigu jūs norite būti dideli, служите людям. tarnaukite žmonėms. Служение. Когда ты Tarnavimas. отдаешь свое сердце, Kai tu duodi savo širdį, оно приводит к величию. И отведа и дедибе. В глазах Бога. Dievo akise. И награда за это служение. Ir apdovanojimas už šitą Она хранится на небе. И saugoma danguje. Это твое, это никто не похитит. Tai tavo niekas neatims что tavęs. Это никто не заберет. Niekas neatims. Ты знаешь, это честь служить в его доме. Ты Tai garbė tarnauti jo namuose. Это честь. Ты garbė. Это честь. Ты горбе. Бог ценит сердце служителя. Дева vertina tarnau, tarno širdį. Поэтому Бог воздает. То Dievas Дева Сиротлигина, Награждая каждого. Обдовануя Кеквена. Поэтому где бы ты ни был, где бы ты ни служил, какую бы ты роль ни сделал, Todėl nesvarbu, kur tu если это betarnavo, небольшая- būtum tarnavęs, nors ir- kad ir nedidelis tarnavimas. Бог видит. Dievas mato. Бог это видит. Dievas tai mato. Бог говорит, спасибо, сын мой. Dievas tau sako, "Dė- dėkui, sunau. Амен. Amen. Иисус, Он показывает пример. Иисус rodo павезди. Он говорит, я пришел, чтобы служить. Aš atėjau tam, kad Я пришел сюда, чтобы служить. Aš atėjau čia tam, Он собрал своих учеников в горнице Jis surinko savo mokinius и пошел мыть ноги. ir pa- pradėjo plauti jiems Говорит, я пришел, чтобы служить. Aš atėjau tam, kad Он говорит, как я хочу, чтобы вы это поняли, Алексей. Ir aš taip noriu, kad jūs suprastumėte tai. Мое сердце в служении людям. Mano širdis yra tarnavime žmonėms. Мое сердце в служении. Mano, mano širdis tarnavime. Мое сердце в том, что я делаю. Mano širdis tame, ką, ką aš darau. Я это делаю перед отцом. Ir aš tai darau prieš tėvą. Tėvo akivaizdoje. Потому что Отец, Он радуется, Todėl, когда Он смотрит на Сына, kai который делает то, что Отец Ему сказал. daro tai, tėvas jam Знаешь, у Бога не так много радостей. Pas Dievą netiek daug ir džiaugsmo. Я сейчас шучу, конечно. Aš aišku juokauju dabar. Но я знаю, что Бог говорит, ты знаешь, когда я буду радоваться, глядя на твое служение, ты будешь тоже радоваться. Ir kai aš žiūrėsiu tavo tarnavimą ir džiaugsiuosi, tu irgi džiaugsiuosi. Это сто процентов. Tai šimtas procentų. Нету большего удовлетворения, Nėra didel- didesnio чем malonumo, радоваться, когда ты служишь. kai džiau- Потому džiaugtis, что эта kai радость- tarnauji. Это радость сверхъестественная. Tai ant Она gamtinės пришла džiaugsmas. свыше. Jis Это atėjo iš настроение aukščiau. Отца, которое ты чувствуешь. Tai tėvo nuotaika, kurią tu jauti. Амен. Поэтому что делал? <clears throat> Для, для меня, для нас это огромная честь принимать разные нации, разные народы на этот саммит, на этот дни. И это mums didelė garbė priimti tiek daug tautų ir tarnauti jiems. И служить им. Ir tarnauti jiems. Amen. Amen. Amen. Amen. Я тебе скажу, будет день, ты поедешь в какой-нибудь другую страну на конференцию, ты будешь сидеть, Ateis diena, kai tu ты į ki- будешь kitą šalį тихо nuvažiuosi į kitą слушать, и никто konferenciją не будет тебя трогать. ir sėdėsi ir niekas tavęs nekabins. Но ты будешь принимать Ir tu tiesiog priiminėsi. и не заботиться ни о чем. Ir nesirūpinsi nieko. Так устроено. Taip sutvarkyta. Так устроено. Taip sutvarkyta. Где-то ты служишь, Kažkur tu tarnauji. где-то ты сидишь, принимаешь. Kažkur tu sėdi ir, Кто-то priimi. служит тебе. Ir kažkas tarnauja tau. Так двигается Царство Божье. Taip dangaus karalystė juda. Это отношения. Tai santykiai. Это отношения. Tai santykiai. Которые приносит Дух Святой. Kurios atneša šventoji dvasia. Amen. Amen. Amen. И действительно, этот саммит, он был необычный. Ir šitas samitas buvo ypatingas. Потому что он прошел под этим знаменем прорыва. Todėl, kas praėjo kai, uh, po ženklų prasiveržimas. И все пророчества, которые были о нем, они говорили о времени прорыва. Ir visi, visos pranašystės, kurios buvo ten, jos kalbėjo момента. И Джереми, он говорил о прорыве. Ir Džeremis Он а говорил, я apie вижу, что prasiveržimą. высвобождены особенные ангелы для этого времени здесь, в Литву. Ir jisai, э, а Ангелы, Džeremis которые matė а принесут angelus, прорыв. p- p- kurie и prasiveržimą į šitą žemę, Это огромный прорыв. Tai didžiulis prasiveržimas. Прорыв как персональный, чей-то личный. Kaip ir asmeninis так Прорыв э, всего движения. всей нации. Ir, ir visos tautos, viso judėjimo Потому что Бог разрушает ограничения. Dievas laužo ribas. Бог разрушает ограничения, которые удерживают. Dievas laužo ribas, kurios laiko. От движения вперед. Но ėjimo į priekį. Потому что мы упираемся в какие-то вещи. Mes tiesiog uh, ties kažkokiais dalykais užstringame и мы не можем их пройти. ir mes negalime praeiti. И Бог говорит, я присылаю специальных ангелов Ir Dievas sako, aš atsiunčiu specialius angelus для прорыва, для специального прорыва, už, dėl чтобы specialaus это было prasiveržimo, сдвинуто, kad tai būtų чтобы sutvarkyta ir открылся prasiveršta, путь для прохода kad твоего, atsi- atsivertų kelias, чтобы началась новая, следующая волна твоего движения kad вперед. prasidėtų nauja banga tavo judėjimo į priekį. И Бог открывает новые вещи. Ir Dievas atveria naujus dalykus, naujas teritorijas. Новые горизонты. Naujus horizontus. И Бог говорит, если ты вчера Ir Dievas sako, jeigu tu, в таком свете, в такой картине, jeigu tu vakar matei uh, и tik думал, tokiomis spalvomis, ir tu galvoji, kad tai viskas, kad tai то я riba, сламываю твой вчерашний образ и вчерашнюю картину, ir tiesiog aš sulaužau tavo vakarykštį чтобы ты paveikslą, увидел новый образ и новую картину. kad tu pamatytum n- naują Потому что atvaizdą ir это naują моя paveikslą. перспектива для тебя. Todėl, kad tai mano Это perspektyva моя tau. перспектива для этого движения. Tai mano это моя perspektyva perspektyva šitam для нации, judėjimui, для šitai народа. tautai. Это Šitoms то, что я tautoms. хочу делать. Tai yra tai, ką aš noriu daryti. Бог не говорит, я хочу больше ничего не делать. Dievas nesako, aš, nenoriu, aš daugiau nieko Бог nebenoriu говорит, daryti. я хочу двигаться дальше, Dievas sako, aš noriu judėti достигать еще toliau, больше. pasiekti dar daugiau. Амен? Amen. Поэтому для меня этот саммит, он охарактеризовался как саммит именно прорыва, восстановления. Man tai samitas buvo prasiveržimo, atstatymo ir ėjimo į priekį. Amen. Amen. Поэтому реально переслушай саммит. perklausyk samitą. Переслушай пророческое слово, которое там звучало. Perklausyk pranašystės, kurios ten skambėjo. Потому что с пророками всегда интересно, с людьми пророческими всегда интересно, потому что они непредсказуемы. Потому что они непредсказуемы. И в один день вы знаете, что у нас стало аж четыре спикера на этом саммите. Ir vieną dieną pas mus pasidarė keturi uh, pamokslininkai vietoj У Бога нету случайности. не не nėra atsitiktinumų. У Бога нету случайности. Pats Dieva nėra Бог говорит, я что-то приготовил. Dievas sako, э, Он говорит, «М, <laughs> Он говорит, я, ну, конечно, для тебя это будет вызов. Aišku, tau tai bus iššūkis. И это был вызов. Ir tai buvo Это был iššūkis. огромный вызов. Tai buvo didžiulis iššūkis. Это был огромный финансовый вызов. Tai buvo didžiulis finansinis iššūkis. Ну Одного, говорит, я даю ангелов прорыва. Bet aš duodu prasiveržimo angelus. И это будет возможно. Ir tai bus įmanoma. И даже финансовая сфера, она будет в прорыве, она будет открыта. Ir netgi finansinė sfera prasiverš. Говорит, я открываю aš а то, что было закрыто до этого времени. Tai, kas buvo uždaryta iki šio laiko. Поэтому прорыв. Todėl prasiveržimas. Это открытые двери. tai atvertos duris, которые являются для тебя приглашением войти. kurios yra tau kaip pakvietimas įeiti. И когда я размышлял над тем, что происходило все эти дни, Ir kai aš mačiau apie tai, kas ten vyko tomis тема, dienomis, которая она в моем сердце, мысль, которая пришла, она так и сформулировала, сформулировала. ir tema mintis, kurie atėjo, aš suformulavau ją, Выбравший прорыв. pasirinkę prasiveržimą. выбравшие прорыв. Pasirinkę prasiveržimą. Я увидел в сфере духа, что Бог, Он автор прорывов. Tiesiog aš dvasios sferoje pamačiau, kad Dievas yra prasiveržimo kuriejas, autorius. Прорыв это не то, чего э, невозможно для нас. Prasiveržimas tai nėra tai, kas neįmanoma mums. Потому что Бог стоит за этим. Todėl, kad Dievas stovi už tai. И Бог это уже сделал. Ir Dievas tai jau padarė. Иисус пришел Jėzus и atėjo сделал прорыв 2000 лет ir назад. padarė prasiveržimą 2000 metų Прорыв atgal. такого уровня, Prasiveržimas tokio lygio, который был неосуществим до этого никем и никак. kuris nebuvo iki tol n- neįmanomas įvykdyti niekam. Бог это сделал сам. Bet Dievas pats tai padarė. Это не сделал ни один человек. Ты не подарил ни nei vienas Это žmogus. сделал Бог, и это была инициатива Бога. Ты подарил Dievas ir tai buvo jo Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Jėzus atėjo tam, kad sugriauti velnio darbus ir išlaisvintų uh, нуканкин, ишканкинтус. Инициатором прорыва для человека всегда является Бог. Ir инициаторus prasiveržimo žmogui visada yra Dievas. Мы все знаем это место Писания, что Царство Божье сила берется. Мы все знаем эту вето Dangaus karalystė jėga grubiama. Ir tie, kurie deda pastangas, uh, užkariauja ją. И я очень много разных мест толкований слушал, на- слышал. и Ir знаю aš на этот girdėjau счет. daug interpretacijų. И šitos rašto а, vietos. одно из толкований, которое м, мне понравилось, как Кри- Крис Волотон о нем говорил, Ir Kristas Voltonas apie šitą rašto vietą, kaip kalbėjo man он labai говорил, patiko, что Бог усилием втолкнул нас в свое царство. kad Dievas s- didžiulėmis pastangomis įstumė mūsų į savo karalystę. Я никогда не встречался с таким толкованием этого места никогда не был Писания, susitikęs su šita потому что во всех интерпретациях это были наши усилия Kad по a- а, a- том, чтобы Visos царство interpretacijose buvo захватить. kalbama apie mūsų pastangas, kad įeiti ir užgrobti karalystę. Но <clears throat> Иисус, Он именно совершил это усилие, чтобы нас ввести в Царство Божье. Bet Иисус, e, ta prasme, padarė taip, kad įstumti mus сверхъестественно, абсолютно разрушив власть тьмы, власть греха. Sugriaudamas nuodėmės galę. Разрушить препятствие, которое отделяло человека и Бога. Sugriaudamas bet kokias kliūtis, kuris skiria žmogų nuo Dievo. Praraja nuodėmės, kuris skiria žmogų nuo Dievo. Все это взял, уничтожил. И в один Jėzus tai sugriovė. Всех ввел в свое царство. Ir įvedė vieną akimirką visus į dangaus karalystę. Усилием усилиям, которые он soveršil. Pastangos, kurios jis įdėjo. Сказал, ты в моем царстве. Ir jis pasakė, tu esi mano karalystėje. Ты в моем царстве. Tu esi mano karalystėje. И мы живем, не зная этого. Ir mes nežinome, gyvename nežinodami apie tai. В один день ты приходишь и говоришь, Бог, я хочу. Ir vieną dieną tu ateini ir sakai, Dieve, aš noriu. И Бог говорит, ходи, родной. И Dievas sako, eik, brangusis. Это для тебя. Tai dėl tavęs. Это для тебя всегда было. Tai visada Это dėl твое, tavęs buvo. Входи. Tai tavo, eik. Входи. Eik. Бог, Он имеет прорыв каждого. Dievas turi prasiveržimą kiekvienam ir kiekvienu. И Он приготовлен им уже. Ir jis jau paruoštas kiekvienam iš Это не mūsų. то, что готовится сейчас. Tai ne tai, kas ruošiama dabar. Это то, что уже сделано и осуществлено. Tai yra tai, kas jau paruošta. Поэтому Он сидит на престоле. Ir todėl jis sėdė sostė. Потому что Он уже это совершил для нас. Todėl, kad Jis jau tai padarė dėl mūsų. Amen. Потому что это уже совершено. Todėl, kad tai jau įvyko. И мы в это входим. Ir mes einame į tai. И мы в это просто входим. Ir mes tiesiog įeiname į tai. И нам не надо прикладывать усилия. Ir mums nereikia dėti постангу. Мы не можем. Mes negalim. Мы не можем искупить свою жизнь. Mes negalim išpirkti Мы savo не gyvenimo. можем омыть нашу жизнь. Mes negalim nuplauti savo gyvenimo. Очиститься и прийти к Богу. Apsivalyti ir ateiti pas Мы этого Dievą. не можем Mes сделать. patys negalime to padaryti. Мы можем принять Его благодать, Mes galime tik принять priimti jo Его жертву malonę, для себя jo auką savo. и сказать, Иисус, я принимаю то, что Ты сделал Ir для pasakyti, меня, Jėzau, aš priimu tai, ką tu padarai dėl manęs. и оказаться в Его царстве, Ir atsidurti jo оказаться в Его karalystėje. близости, оказаться Atsidurti в jo Его любви. artume, jo meilėje. Наша роль такая маленькая. Поверить, mūsų vaidmuo toks nedidelis patikėti. Tiesiog patikėti. Sutikti su tuo. Поэтому <clears throat> вся конференция это был прорыв. Todėl visa konferencija buvo prasiveržimas. И э, во время э, всех этих трех, ты знаешь, атмосфера прорыва была настолько, что ты каждый, кто хочет, мог прорваться. Прasiveržimo атмосфера buvo tokia, kad kiekvienas, kuris norėjo, galėjo prasiveržti. И поэтому я очень четко увидел, что мой прорыв это мой выбор. Ir aš ties, pamačiau, kad mano prasiveržimas yra mano pasirinkimas. Ничей иной. Niekieno kito. Мой прорыв – это мой выбор. Mano prasiveržimas yra mano Каждый мой pasirinkimas. прорыв – это мой выбор. Mano pasirinkimas Как и мой непрорыв – это тоже мой выбор. ir mano neprasiveržimas yra mano pasirinkimas. Я никогда не люблю выходить вперед. Aš niekada nemėgstu išeiti į где огромное количество людей. Потому что там всегда огромная толкотня. Потому что там всегда люди падают. todėl, kad ten И visi тебя валят, и все. Я Это неустойчиво стою на ногах. И aš входя kojų. в такую толпу людей, я уже ни о чем и- другом и не могу только ж как только как мне не грохнуться Aš tik tai galvoju, и kaip mane не nukristi остаться под ногами. Я не ir люблю neatsidurti po этого. kojomis. Для меня выйти вперед – это вызов. Man išeiti į priekį Каждый tai выход вперед а, Kiekvienas Особенно, išėjimas į особенно я priekį. думаю, ну ладно, я выйду первым. Но Aš когда ты galvoju, aš выходишь išeisiu первым, pirmas. ты ощущаешь массу, которая давит на тебя сзади. Tu- Tu jauti tą už nugaros žmonių masę, И то kuri есть tave за все время tis spaudžia. с- своего опыта я не нашел ни одного удобного места для этого действия. Ir niekaip nesurasdavau Для себя. tinkamos vietos savo Для себя. šitam veiksmui. где бы было комфортно, где бы было удобно, где бы тебя кто-то не сбивал kur būtų komfortiška, kur niekas tavęs nenugriautų nuo kojų, где можно было бы закрыть глаза. Я не могу kur там būtų закрыть galima глаза. užmerkti akis, aš negaliu užmerkti akių, <laughs> Я не могу расслабиться aš negaliu atsipalaiduoti и сказать, о Бог, я стою, я принимаю. ir sakyti, o Dieve, aš tiesiog stoviu ir приму. Знаешь, для каждого человека всегда присутствует элемент вызова. Kiekvienam Наложенный его менталитетом, его, yra его массой iššūkio momentas. условностей. Dau- Потому Daugybė что каждый sąlygų. имеет кучу в себе этих условностей. Kiekvienas mes turim И они daugybę sąlygų. ограничивают его и удерживают. Ir tai sulaiko mus. И ты стоишь в сторонке. Ir tu stovi aš Или в один nuo момент šalyje. говоришь, а, наплевать. Ir vieną, А, наплевать. vieną momentą tu pagaliau sakai, ai, nusispjaut. А, наплевать. Nusispjaut. Так же и для меня было. Я сказал, ай, наплевать, и я И пошел. Ir, ir man taip Суббота pat вечер, buvo. когда Aš Джереми pasakiau вел молитву в nusispjaut, конце. kai Я Džeremis вышел, я vedė пережил gale мощнейший maldą прорыв. ir aš išėjau į Мощнейший priekį прорыв для себя. ir pa- pajutau didžiulį prasiveržimą savo. Жизнь с новой силой ворвалась. Ir gyvenimas su nauja jėga įėjo. Но, но я мог бы стоять в стороне. Bet aš galėjau stovėti Ir nuo говори- šalyje. Сам, и- еще знаете, когда бывает м, в церквях а, организовано вот это все проходит. Ir kai dar bažnyčiose būna organizuotai, tai Там, vyksta. ну, в очередке ты идешь, Į eilutę, построились, бац, бац, бац, руки вас сложили, ушли. Ну, там как-то atsistojame į так, eilutę, знаешь, rankos uždėjo ir, ir at- ten dar kaip ir normalu. все безопасно. Ten dar kaip ir saugu. Но, м, но пророческие люди, они любят хаос. Nu, Pranašiškai žmonės mėgsta chaosą, bent, bent mūsų supratime. И поэтому вот там вот вываливает сразу вся толпа. И, там... и все žmonės tiesiog ten išsiveržia, masė žmonių. Кто что куда, кого там придавили. Kas kur kada, Всегда после конференции ты слушаешь, там кто-то упал, на него наступили. Visada po konferencijos ударили, потом... Girdi, kad kažkas nukrito, ant jo užminė, kažką pastumė, užgavo. И, и всегда куча таких историй. Ir visada tokių pilna istorijų. И ты только, ой, за голову берешься. Ir už galvos įmėsi. Но я скажу просто. Ir Всегда есть обстоятельства, которые удерживают тебя от твоего прорыва. И Ir visada yra aplinkybės, kurios laiko tave nuo prasiveržimo. Они будут и есть всегда. Jos visada buvo ir bus. Они будут и есть всегда. Если visada buvo ir Поэтому, bus поэтому и это и является прорывом. Tai, todėl tai ir vadinasi Потому что прорыв prasiveržimu. начинается с момента твоего преодоления этих обстоятельств. Ir tod- prasiveržimas prasideda nuo to, kai tu pradedi įveikinėti tas aplinkybės. Многие вещи, которые мы не понимаем, они вызывают скептицизм. Ir daugelis dalykų, kurių mes nesuprantam, mes žiūrime tai Мне бы так skeptiškai. понравилось. Самуэль вышел, кошелек свой достал, ха-ха-ха, стал в Ir- него хохотать. Samuelis atėjo, išsitraukė piniginę ir Кто pradėjo хохотал вместе с ним? a, juoktis, ha, ha, ha. Два человека. мой, мой друг, <laughs> он свою сумку пустую достал и тоже ха-ха-ха-ха-ха. И на друга по pasiėmė tuščią Купринели ir хохотал и... А потом <clears throat> он говорит, я оплатил все, все обеды. Ir tu, po to sakė, aš sumokėjau visus pietus. В этой сумке появились потом деньги. <laughs> То kad toje, toje, toje kuprinėlėje atsirado pinigai. Понимаешь, пришли благословения. А Atėjo palaiminimai. Вызов, он всегда является вызовом. Iššūkis visada yra iššūkis. И для нашего такого устроенного, сертифицированного, так сказать, мышления. Ir по смыслу только sertifikuoto mąstymo. Оно всегда является вызовом, какой-то глупый. Mums tai visada iššūkis. Ну, блин, ну что я буду смеяться Вы Лукашем? Kodėl дело, что uh, juoktis į savo piniginę? Поэтому он смеется над тобой. Todėl jis juokiasi virš tavęs. Потому что это, это, это вызов. Это ишукис. Это вызов. Это вызов. Tai iššūkis. Который активирует веру. Kuris который сдергивает что-то в тебе. Kuris да, я буду верить и буду смеяться. Ir tu sakai, aš tikėsiu ir aš juoksiuos. Ir jis prisipildys. Вся эта конференция. Visa šita konferencija. Она была полна вызова. И buvo pilna iššūkių. Поэтому он говорит, Бог, он говорит, будьте как дети. Todėl Dievas sako, būkite kaip vaikai. Mm, будьте как дети. Būkite kaip vaikai. Доверяйтесь. Pasitikėkite. Доверяйтесь Pasitikėkite iššūkiu. Eikite paskui iššūkį. Pagaukite tai. Я знаю по себе, я говорю о, о себе, я из, из я своего знаю, сердца говорю. Я kalbu iš savo širdies. Потому что я, я так сам думаю. Todėl, kad aš taip, taip pat dažnai galvoju. Не, не лучше кого-то ничем. Aš nieko, nieko negeresnis už kitus. Всегда есть то, что тебя остановит. Visada yra kažkas, kas nu, bando tave sustabdyti. Nu, kažkas ne taip. Вот что-то не так. Kažkas ne taip. И есть такое представление, что вот если он будет прорыв, Ir yra toks įsivaizdavimas, kad jeigu bus prasiveržimas, то он сам тебя вдернет kad tas prisiveržimas pats tave pagriebs. Ты вот ничего не будешь делать, ты будешь пассивно стоять. Kad tu tiesiog pasyviai stovėsi, po to bats, все žiūri, в миг изменилось. Viskas pasikeitė per akimirksnį. Вот поверьте, вот сто раз так делал, ничего не меняется. И aš šimtą kartų taip никогда не ne, nepavykdavo. Все прорывы приходили, когда ты отзывался на это. prasiveržimai visada ateidavo, kai aš Все atsišaukdavau į tai. прорывы приходили Виси только просвержимы тогда, отъедало. когда Тик я тогда. перешагивал свой образ мысли, Kai представлений, aš свои peržengdavau условности, savo свои mąstymo ribas, страхи, свои savo непонимания. baimės, savo nesupratimus. Только тогда активировались прорывы. Tik tai tada prasi, įvykdavo prasiveržimai. Мы на энкаунтерах практиковали молитву прорыва. Ir mes encounteriuose praktikuodavome prasiveržimo maldas. Знаешь, но ну нету вот так вот. Ты проснулся, ir nėra pats, taip. ты, ты в прорыве. Tu prabudai то его jau prasiveržime. Бог говорит, я имею для тебя прорыв. Дева Саакашвили Тау, прости, режима. Двинься в этом направлении. По юдекетой. Пойди в в этом направлении. Разберись со своим сердцем, что тебя удерживает. Разберись, это преграды, это стены. Они удерживают тебя от прорыва. Твое сердце, оно удерживает тебя от прорыва. Tavo širdis sustabdo tave nuo prasiveržimo. Neprotinga širdis. Неразумное. Наши сердца не являются разумными. Очень часто. Очень часто. Labai dažnai. Очень часто. Labai dažnai jos nėra protingos. Amen. Amen. Поэтому Иисус, Он Он любит прорывы. Иисус мėgsta prasiveržimus. Я люблю читать э, Евангелие, да? И я Почему всегда читаю, что есть истории, которые описаны подробно. Ir yra istorijos, kurios labai smulkmeniškai aprašytos. В, некоторых, в нескольких даже Евангелиях. Net keliose Evangelijose. Допустим, где Иисус исцелял, kur Jėzus в некоторых местах сказано, что и там Он исцелил много людей. Ir sakoma, ir ten jis išgydė daugybę žmonių. Или требовавших исцеления Он там исцелял. Ir reikalaujančius išgydymo jis ten išgydė. То есть как бы никаких деталей, никаких Jokių подробностей, detalių, ничего. nieko. А Только факты, да, что Tik tai вот faktai. там вот в- он в городе мало кого исцелил, только нескольких. Kažkur tai jisai mažai išgydė, Как-то, м, tik ос- keletą. Но есть места, где исцеления, они описаны. Ir, bet yra vietos, kur, kuriuose išgydymai yra aprašyti, Есть места, где исцеления подробно расписаны. kur smulkmeniškai aprašyti išgydymai. Подробно. Smulkmeniškai. И когда ты читаешь эти места, Ir kai tu skaitai šitas и ты rašto видишь, vietas, что это люди выбрали прорыв. ir tu matai, kad ten žmonės pasirinko prasiveržimą. Даже если ты будешь читать, то ты увидишь, что и- Иисус, он как бы препятствовал в некоторых местах этому. Tu matysi, kad Jėzus kai kuriuose vietose atrodytų tarsi tam priešinosi. Я возьму пару мест. Aš paimsiu keletą raštų. Хочу, чтобы это увидели. Aš noriu, kad jūs tai pamatytumėt. Исцеление э, дочери Иаира, вы знаете. Иаира, дуктers išgydymas. А, к Иисусу пришел Иаир, знатный человек, Иаира, да, и говорит, моя дочь болеет. А он пошел к ней. И там по дороге к нему подходит женщина. и pa keliu prie jo prieina moteris prie Jėzaus. В толпе. Минюя. Вот она толпа. Вот я, вот я когда читаю, меня. я говорю, это не для меня. Ir kai skaitau, sakau, tai ne, tikrai ne, ne man. Я не проберусь к нему в толпе. Aš neprasiveršiu prie jo minioje. Понимаешь? Supranti? Слепой Вартимей. Аклас Бартимеус. Слепой Вартимей. Аклас Бартимеус. Он стал кричать. Он Испрадėjo šaukti, Иисуса. jis pradėjo šaukti Jėzų. Для каждого есть момент прорыва. И он Kiekvienam yra начинается, momentas когда преодолеваешь себя внутри. Ir jis laukia, kol tu s- save nugalėsi viduje. Вот эта женщина. И что еще мотрис, страдающая кровотечение. По всем законам она нечистая была, и к ней нельзя было прикасаться. Его не шварель, прес nebuvo лестис. Нельзя! Не, не По закону нельзя! Pagal įstatymą nebuvo galima. Поэтому она втихаря пошла. Она нарушила все законы. И она нарушила предметы того времени. Она пошла втихаря. Ji И nuėjo говорит, я paslapčiomis. чуть-чуть только за краешек Aš одежды. tik Знаешь, truputėlį она prie drabužio нечистая krašto была, она не могла prisiliesiu. его схватить вот так вот. Ji, ji, apkapati. ji buvo nešvari ir todėl negalėjo jį, jį, jį tenai Ну, это она так pačiupti. думала. Ji taip galvojo. Она говорит, я вот только за кисточку на его... Aš tik už drabužio krašto paimsiu. Кисточки там у него свисали Т- на его одежде. Ten, Говорит, вот там rūbų вот, kraštai. там вот возьмусь, он даже не Už rūbų почувствует. krašto paimsiu ir jis net nepajaus. Он даже не почувствует. Jis net Никто и не видел, потому что она не прикасалась к нему. Niekas ir не nes Она ползла jinai между ног, neprisilietė. Ji ji чтобы ropojo прикоснуться. tarp kojų, kad И в шоке потом она... «А, <gasps> Ir Меня, šo, šokas ją меня застали. Меня застукали. Потому что Иисус pagavo. всех остановил и говорит, кто Todėl, тронул Jėzus меня. Sustabdė viską, kas palėtė кто mane? меня тронул? Kas mane palėtė? И говорит, да тебя тут все трогают. Kad tave visi liečiagi. Вот это меня больше всего восхищает. Mane labiausiai nu, žavi. Ты можешь трогать Иисуса сколько хочешь. Tu gali li bandyti liestis prie Jėzus kiek tik tai И ничего Ir неко не получить. неко nieko negauti. Но ты можешь прикоснуться только к краешку. Bet tu gali prisiliesti prie Iš to Jėzus остановит всех rūbų. и будет смотреть. Ir Jėzus sustabdys visus ir žiūrės, kas. Это был для нее вызов и прорыв. Tai buvo jai iššūkis Чтобы ir она призналась. prasiveržimas, kad jin pripažintų, prisipažintų, Чтобы она призналась. kad jin prisipažintų. То есть вся ситуация, все, все идет сплошная провокация. Ir visa ситуация, И когда tai она в ужасе, ну что, что я наделала, да? Ir, sako, ką aš padariau. Сейчас меня накажут. Мне она сказала, наbaus, это я. Tai, ir pasakė, Он tai говорит, aš. иди с миром. Eik, вера ir Jėzus pasakė, eik su ramybė, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, būk išgydyta. Ты знаешь, я сегодня скажу такую вещь, что мы очень часто абсолютно не понимаем Иисуса Христа, не знаем Его характера. мы Kad mes dažnai nepažįstame Jėzus, nepažįstame его характеру. Абсолютно. Absoliučiai. Абсолютно. Absoliučiai. Мы сидим в проблеме, мы сидим в беде. мы Mes sėdime problemoje, bėdoje. И говорим, Бог, за что ты меня так наказал? Ir sakome, Dieve, už меня ты mane taip пну буди. Вот это мышление наше и так далее. Только Toks mūsų mąstymas. Если он меня наказал, я не пойду к нему из-за восстановления. Ir jeigu jis mane nubūdė, aš neįsiu pas jį, kad jis mane atstatytų. Но Бог говорит, я Bet не Dievas такой, sako, я не такой. aš netoks. Узнай меня другим, Pažink mane kitokį. любящим, к которому ты можешь Миленьте. прийти. Prie Всегда. kurio tu gali ateiti, pas kurį tu gali ateiti. Самая любимая моя история, потому что она самая провокационная, это Mano mylimiausia istorija, kuri labiausiai исцеление А ты э, канонеча смотришь Я много раз цитировал, это неспроста. Аша даук цитовал. Потому что она говорит о нас. И колба. Она, она кричит о нас И шоуки Гарси. Я думаю, зачем писаны все эти истории? Аж глубоко дел, что с история сыра просчитывалась. Для нас. Мумс. Зачем? Я думаю, зачем она попала в такую ситуацию? Аж глубоко дел и потякує только ситуация. Для нас. Мумс. Для меня. Ман. Чтобы, чтобы я что-то понял на ее уроке. Кадаш кашка супрощу еще с помокос. И говорит, и вот женщина хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давида. Моя дочь жестоко беснуется. Что štai moteris kanonietė еще ir šaukė, pasigailėk manęs. Матфея 15, я читаю, да, 22. Это а 15-22. Эта история описана в нескольких Евангелиях, в Марке тоже. Ir Morkaus Evangelijoje taip pat aprašyta. Она настолько показательна, она настолько про нас, toks, pavyzdys, что я просто apie, apie mus, диву даюсь. Я, aš, Вот, я благодарен этой женщине. Ты знаешь, в послании евреев есть герои веры. Ir Da? uh, Hebrajams laiškiai yra tikėjimo И там herojai. описаны герои веры Ir Ветхого ten daug, Завета. daug Senojo testamento herojų Я aprašyta. скажу, вот и, э, она достойна быть вписана туда. Ir jinai verta būti aprašyta tenai. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė, pasigailėk manęs viešpatė Dovido sūnau, mano duk, dukterį baisiai kankina demonas. Но он не отвечал ей ни слова. Bet Jėzus neatsiliepė. То есть она в своей проблеме, она кричит, а в ответ тишина. Jinai savo problemą, jinai šaukia, o atsakymo nėra – tyla. И его ученики, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит нам вслед. Tuomet priejo mokiniai ir ėmė jį prašyti, išklausyk ją, nes jis sekioja iš pasko šaudama. Вот тут я, надо было мне посмотреть разные переводы, потому что... Čia reikėjo pažiūrėti skirtingus vertimus. Что значит это «отпусти ее»? Ką reiškia paleisk ją? Nes rusiškam vertime paleisk ją да, что, что, что же это все-таки имелось в виду? Kas iš tiesų turėtų omenyje? И понимаешь, уже учеников она задергала. и mokinius jau užkniso. Учеников всегда что-то дергает. О, Ir mokinius kažkas... Ты стоишь, ты слушаешь проповедь, кто-то начинает там искать для себя прорывы. Ты думаешь, ну блин, ну разве это время сейчас? Сейчас же надо слушать. Eini, klausai Jėzaus ir staiga kažkas pradeda šaukti man apie savo prasiveržimą, tu galvoji, ar laikas dabar tau ты daryti. Но ну, я не знаю, но ну, почему люди так устроены, я не знаю. Kodėl žmonės taip uh, sukurti? Но это, э, да, это наши сердца, они такие. Tai mūsų širdis. Не в чем тут похвалиться как бы. Nėra čia ko И поэтому, то есть, уже ученики, а, а она их утомила, она говорит, ну, Иисус, ты что-нибудь как-то И jau mokinius išvargino, jie sako, Jėzau, tu ką Atvedė- nors daryk, ответь, что-то atsakyk, как-то ситуацию реши. išspręsk то situaciją. Ну, он и отвечает ей. jis ir atsako. Я послан только к погибшим овцам дома Израиля. Aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. И ты понимаешь, ну вот ты добрался, Иисус тебя слушает. Ir atrodo, nu, va, tu prasiveržiai, Jėzus tavęs klauso. И он говорит, нет, Ir jisai sako, ne, мой прорыв не для тебя, mano prasiveržimas nėra tau. для других народов, для Израиля. Čia tik dėl Labai Izraelio язычnikai. prasiveržimas. O tu pagonė, как такое возможно? Kaip tai įmanoma? Я говорю, чтобы понимать эту притчу, надо немножко понимать Иисуса Христа. Kad suprasti šitą palyginimą, reikia suvokti tai, kas yra Jėzus. Šita istorija yra mums. Apie mus. Все, что говорил Иисус, Visa tai, ką kalbėjo Jėzus, jei, Он делал jai, это для нас. Jis tai darė dėl mūsų ir mums. Для нас, чтобы mums. мы об этом прочитали. чтобы эм мы эм о ней узнали. Apie ją. Ir mes sužinotumėm Он создал такие условия с одной только целью, чтобы мы могли об этом прочесть. Jis jai sudarė tokias sąlygas, kad po to mes galėtumėm perskaityti apie, история apie ją. Она кланяется к нему и говорит, Господи, помоги мне. Она как будто не слышит его ответа. Он ей повторяет. Ir tada moteris pribėgusi polė ant žemės maldaudama viešpatė padėk man, tarsi negirdėdama Jėzaus. Он же говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. O jis atsakė, nedara imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. И второй ответ еще хуже. O antras atsakymas dar blogesnis. Второй ответ как бы, алло, псы, Язычники, psi. Ir antras atsakymas, dar blogesnis pagonis, tai kaip šunys palyginti. Для культуры того времени язычники это были псы, это нечистые существа. С ними не общаться никак. Izraelio tautai pagonis buvo kaip, kaip šunys, su jais nei bendrauti nebuvo galima. Поэтому он говорит, нехорошо хлеб взять и бросить сам. Ir jis sako, nedėra imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. О, классно. Здесь столько всего есть. Иисус, вы пойми, Čia yra что tiek daug visko. для детей Бога всегда есть прорыв. Ir žinau, kad dėl Dievo Иисус прямо vaikams об этом visada говорит yra сейчас. prasiveržimas. Для Ir čia детей jisai Бога kalba всегда šitoje есть прорыв. istorijoje. Dievo vaikams Для visada yra детей Бога у меня есть prasiveržimas. всегда прорыв. Ir jisai čia sako, kad Dievo vaikams visada yra prasiveržimas. Придите и возьмите его. Ateikite ir paimkite jį. Но тут история другая. Bet čia istorija šiek tiek kitokia. Он ей ставит. Он ей два раза говорит нет. Jis du kartus jai sako ne. Он ей два раза создает условия, Jis du kartus jai sudaro sąlygas, которые развернули бы ее назад. kurios gražintų ją atgal. И сказать, да, не для меня, он же сказал, Ir jin это для, pasakytų, для ai, евреев. tai ne dėl manęs, tai dėl žydų. Я же не еврейка. Aš tai ne Мы не žydė. чистые, мы псы. Mes netirime šunis, Мы нечистые, мы как собаки. Mes nešvarus, mes kaip šunys. Вот спросите, задумайтесь. Поголвоките, помастиките. Она знала, она чувствовала сердце Иисуса. Ее у тебя jautė Jėzaus и на žinojo Jėzaus širdį. Она чувствовала сердце Иисуса. Ji jautė Jėzaus Я просто уверен, что Иисус, его все сердце, оно знаешь, он внутри себя кипел. Ir aš tikiu, kad Jėzus savo viduje Делая jisai такое tiesiog серьезное degė. лицо, он ей говорил вещи, но как если- внутри он говорил, давай, давай, провоцируй меня еще. Sakydamas rimtų vedo- Я жду veido, это, это atsakydamas jai, нужно. bet tuo pačiu savo Это širdies нужно. šaukdamas ją. Я жду Toliau, это. toliau. Aš Дерзай, laukiu iš да- tavęs. Būk drąsi, būk ryštinga. Prasiveršk. Она прошла, она преодолела Ji гордость и įveikė. отвержение. Ji praėjo atmetimą, Она преодолела свою гордость и отвержение. ji praėjo savo išdidumą ir atmetimą. Она перешагнула через Ji все peržengė свои условности внутри per себя. savo aplinkybės, per savo sąlygas, per savo ribas. И она сказала, я не думаю сейчас о себе. Ir jis sako, aš negalvoju dabar apie save. Я даже с- не слушаю, что ты тут мне говоришь. Ir aš net neklausau, ką tu Потому что kalbi man я čia, верю, что ты другой. nes aš tikiu, kad tu esi kitoks. Че бы я шла к тебе? Ko aš geičiau pas tave? Че бы я шла к тебе? Ką man būtų Если reikėję бы я eiti pas верила, tave? Что ты злой, ничего никому Jeigu не aš даешь. tikėčiau, kad tu blogas ir tu niekam nieko neduodi. Она и говорит, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со dala ir Gospod. O jis sako, taip viešpatė, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo. Тогда Иисус отвел ее, ответил ей, извините. Тогда Иисус ответил ей, о, женщина, велика твоя вера, да будет тебе по твоему желанию. И ее дочь исцелялась в тот час. Tuomet Jėzus tarė jai, o moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau, kaip prašai, Ir tą pačią valandą jų duktė pasveiko. Jos дуктė pasveiko. То, что Иисус и говорил, что и воссядут со мной. Tai, ką Jėzus ir kalbėjo, ir susijęs kartu su manimi. И от племен язычников. Ir iš pagonių tautų. Они будут сидеть со мной на Jie sėdės kartu su manimi sostė. Потому что это тоже для них. Nes tai taip pat ir jiems. Прорыв это то. Просвержимость это то. Что выбираешь ты? Kā pasirinki tu? Никак иначе. Niekaip kitaip. Наше сердце, оно очень часто способно нас удержать. Ir mūsų širdis daž, dažnai yra да pajėgi mus Вообще, как интересно все устроено. Kaip įdomiai viskas surėdyta. Все устроено очень просто. Viskas surėdyta paprastai. Дьявол не имеет силы. Шатонас не тури jėgos. Только вот ты уверовал, только ты дочитал до того места, что Иисус растоптал все. И, тут, и ты понял, что во Христе э, дьявол не имеет силы. И ты понимаешь, что ты во Христе дьявол не имеет силы. Ir tu supranti, kad Jėzuje šitonas neturi jokios valdžios. И все, и он не прет уже больше силой. Ir viskas, jis daugiau nebeturi galios. Он прет хитростью. Jis ateina jau veikia nebe jėga, Он bet прется гудрумо. через твои мысли, Jisai eina per влезая tavo в твое mintis, сердце įeidamas и į tavo вкладывая širdį, в него įdėdamas, ерунду всякую. įdėdamas į tą širdį įvairias Искажая nesąmonės, все, извращая все, iškreipdamas viską, делая тебя своим же врагом. padarydamas tave patį savo paties И priešu. ты уже сидишь, говоришь, не мое, не мне, не Ir для tu sakai, меня, tai ne man, ничего, tai ne mano, никому, а чего, а зачем вообще o kam, тогда? o kam visą tai? Мы обмануты, Mes apgauti, мы обмануты, mes apgauti, мы обмануты. mes apgauti. Только ты сам можешь дать свои позиции. Tik tai tu pats gali atiduoti savo pozicijas. Только ты сам. Tik tai tu pats. Когда ты внутри себя говоришь, нет, это не мне. Kai tu savo viduje kalbėt, ne, tai ne man. Точка. Taškas. Точка. Все. Все обходит Ташкас. вокруг тебя. Ir viskas apeina aplink tave. Все льется уже мимо. Ir viskas liejasi jau А тому, ne кто ant говорит, а tavęs, это o šalia мне, tavęs. а это, и это мне, а зачем это тебе, не знаю, домой приеду, разберусь. Сакай, э, <laughs> окита ну, может, надо. Оманты, окам тут ты, не жноки, гришу на мой стяжкинцу. <laughs> Ну, Но я думаю, что <laughs> у Бога вещи хорошие. Не саж головой, как поздева гирида лика, это дело ему виска, при ему виска. Мне, нравится. Ман патинка. Мне нравится вот с своим другом пастором общаюсь. А что с другу пастором колбу? Я открыт, я... А шатверос? Домой приедем, разберемся. grįšim namo Я išsiaiškinsim. принимаю, я готов. Aš priimu, aš pasiruošęs. Мне нравится, что саммит закончился весельем. Ir aš džiaugiuosi, kad samitas pasibaigė džiaugsmu, linksmybėmis, puota. Ты знаешь, после такого объема информации Tok, tokio informacijos kiekio. А, Иисус говорит, а теперь я вам сыграю на гитаре, повеселю вас. И Иисус sako, aš jums sugrosiu ant gitaros ir palinksminsiu Иисус, зачем? Jėzau, kam? Ой, Боже, я не знаю почему. Почему сознание, оно способно вот настолько м, отвергать Бога во всех Nežinau, kodėl mūsų проявлениях. Я просто sąmonė этого jinai не понимаю. atmeta Dievo dalykus. Aš nesuprantu to. Я просто этого не понимаю. Aš tiesiog to nesuprantu. Что, что там происходит и так далее. Kas ten vyksta. Иисус говорит, да я хочу, у меня хорошее настроение, я хочу. Jėzus sako, pas mane gera nuotaika, aš noriu. Ir viskas. Лови мое настроение. Ir gaudyk mano Лови nuotaiką. мое настроение. Я Гаудик хочу, моя чтобы ты нотика. порадовался. Я хочу, Aš чтобы noriu, ты kad tu напился. pasidžiaugtum, aš noriu, kad tu prisigertum. Они говорят, пейте, пейте, пейте, пейте. Ir jie sako, ger, Peiti, ger, peiti, ger, peiti, gerkite, peiti. gerkite, Они gerkite ir пьют, пьют, gerkite. пьют. Jie geria ir geria. Я пил один раз, второй Aš раз, geriau третий vieną раз. kartą, Блин, antrą это, kartą, блин, trečią надоело. Чё я kartą. тут Ir atsibodo. Ko čia man dabar reikia? Потом опять пейте, пейте, пейте, Tu опять. vėl Ну, gerkit, опять gerkit, пью, gerkit. Пью, пью, пью. Geriau, geriau, geriau. Ну, блин, а что ну, меняется от того, что я машу руками? Почему я вот так просто? Мою ранку Хотілося не говорити, як попрости ну, совіті. міняється від того, що я вот так делаю? коли ж... Бери побольше. Мою ранку міс. Їм, їм дідесь бачка. Не пей из чашечки. Не гярка, что реально с им бачка. Бери... Ну чё, ну ничего. Ну, Мне нравится. Э, э, ты знаешь, глубина людей видна, когда в простых вещах открывается такой смысл, который ты никогда не видел, не понимал. Man patinka э, от севера atsiveria tokiuose paprastose Когда он говорит, не neskaitytum, kad да, попробуй и увидишь, вкусите и увидите, как благ Господь. Paragaukite ir pažiūrėkite, koks geras Dievas. И я вижу, как выливается на меня вода. Ir aš matau, kaip ant manęs įsilieja вандо. Я увидел, как она льется. И aš помочу kaip jinai išsilieja. Я довольный своим потом. Ir aš tapau link, patenkintas tada. Все вокруг нас, оно будет удерживать нас от прорыва. Viskas aplink mus bandys mūsų laikyti nuo Наши prasiveržimo. мысли, наше сердце, наши Mūsų отношения. mintis, mūsų santykiai, mūsų širdis. Ой, наши, особенно когда раны, обиды и так далее. Ypatingai žaizdos, Мы же не хотим nuoskaudos. исцеления, мы же Mes хотим juk nenorime возмездия. išgydymo, mesgi norime keršto, Мы же, atsiskaitimo, мы же хотим, mesgi norime. покажи им. Мы же не Пародик говорим, «Бог Емс». исцели меня». Покажи им. Parodyk jiems Dievę. Vietoj to, kad Dieve išgydyk mane. И все это до того момента, когда тебе все не надоест. Ir tai iki to momento, kol tau viskas neatsibos. Когда ты скажешь, а мне уже наплевать, накажешь, не не накажешь. Мне, Man, man jau меня уже nusispjaut, это абсолютно ar tu сегодня не nubausi juos ar волнует. nenubausi, Я man nes tai отпустил, я nejaudina. доверился, Aš я, paleidžiu, aš иду, я pasitikiu хочу tavimi, пить, я хочу aš noriu веселиться, gerti, aš я noriu хочу linksmintis, радоваться. aš Я noriu хочу- džiaugtis. Я хочу получать то, что Бог дает. Aš noriu gauti tai, ką Dievas А duoda. Бог дает, O Dievas duoda. Бог дает прорыв. Dievas duoda prasiveržimą. Бог дает прорыв. Dievas duoda prasiveržimą. Я хочу прорыв. Aš noriu prasiveržimo. Амен. Amen. Аллилуйя. Давайте поднимемся, родные. O, pakilkim. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус, я благодарю Тебя. Я звучу, dėkoju tau. О, драгоценный, Ты Бог прорыва. Ja, Brangus esi tu prasiveržimo Ты это приобрел драгоценной ценой. Tu tai Лаймей. И это открыто для Brangia kaina. Ir tai atverta kiekvienam iš mūsų. Это открыто для каждого. Tai atverta kiekvienam iš mūsų. Это открыто для каждого. Tai atverta kiekvienam iš mūsų. Это как открытая дверь, в которую ты приглашаешь Tai войти. kaip atviros durys, į kurias tu Это как открытая дверь, в которую ты Такие говоришь, дурис. входи, мой сын, в эту Į дверь kurias tu kvieti įeiti, tu šauki mus. дальше. Ir reik Не стой на месте. Nestovėk Не vienoje vietoje. стой. М, твое Nestovėk vienoje сознание vietoje оно обманывает тебя. Tavo sąmonė jinai tiesiog apgaudinėja tave. Знаешь, в твоем сознании всегда полно мыслей. Tavo sąmonė visada yra pilna minčių. И они не от Бога. Ir jos ne iš Dievo. Это мысли твоего сознания. Tai tavo sąmonės mintis, tavo proto mintis. Бог не там. Dievas ne ten. Бог в сердце. Dievas širdyje. Но пока твое сознание настолько шумит. Bet tol, kol tavo sąmonė, jie tiek daug triukšmo. Ты не способен слышать, что там внутри. tu nepajėgus esi girdėti tai, kas yra viduje. Поэтому доверься Ему. Todėl pasitikėk juo. Доверься Ему внутри себя. Todėl pasitikėk jo viduje savęs. Что Он все видит и знает. Kad jis viską žino ir mato. И просто двигайся к Нему. Ir tiesiog judėk link jo. Река Божьей любви, Dievo Божьего upėje, присутствия, Божьей Dievo благости. artume, Dievo она течет. Она никуда не делась. И она никуда не денется. Эта река, она, потому что она Бог. Она Бог, эта река. И она никуда не денется. Это мы уходим от этой реки. Это мы отворачиваемся и перестаем пить. Это мы свои мозговые мутки получаем и где-то заблудили в своем сознании. Это наше сердце не зрело еще вводит у нас в заблуждение. Но Бога все это не пугает. Бога все это не ограничивает. Он говорит, двигайся ко мне, преодолей это преодолей свое сознание, преодолей свое сердце, преодолей то, что удерживает тебя, и приди ко мне, и вкуси этой воды, вкуси жизни, вкуси от меня, вкуси, начни пить, начни пить, начни пить. Все пророки, приезжая в Литву, говорят только одно и то же. Меньше думай, больше пей. Меньше думай, больше пей. Все пророки Десять лет говорят одно и то же. Меньше думай, больше пей. Меньше думай, больше пей. Думать – это наша сильная сторона. Волводит ему и пусть, Но Бог говорит, начните пить. Дева начните пить. И у вас будут другие мысли другие образы в вашем другие понимания. Ваше сердце, оно станет легким. Ваше сердце, оно изменится все изменится. Все, на что ты смотришь, оно изменится. Потому что все это подвержено изменению. Потому что все это временно. И оно подвержено изменению. Вечно только Божье присутствие. вечно только Бог. Вечно только то, что сделано в нем. Вечно только то, что пребывает с ним все остальное время И оно изменится, и оно изменяется, потому что Божья благодать, она изменяет все. О, Иисус! Аллилуйя! О! О! это не выглядело для тебя, Я хочу пить! Dieve, aš noriu gerti. Sakyk, Dieve, aš noriu gerti. Tu, tik tu esi mano prasiveržimas. Dėl aš nežiūriu į nieką. Aš nežiūriu žmonės, ką jie galvoja. Mane svarbu, ką jie kalba apie mane. Aš žiūriu į tave. И раз и строг, что того противоречимо. А что трог, что буде припилите з того герума того меля, того яга, Иисус, Иисус, Тик ты дома на шальтине, тик ты дома на шальтине, тик ты дома на шальтине, тик ты иштаряс, тик иштаряс герума, меняешь сердца. Только ты исцеляешь Только ты исцеляешь Только ты исцеляешь Только ты восстанавливаешь. Ты восстанавливаешь. Holy, una mano de culo, Sei, sei, ora, quale manima da ricorda manama na mazabade. Oh, ходи в прорыве. Ходи в прорыве. Ходи в прорыве. Ходи в прорыве. Ходи в прорыве. Иеки противержима. Пастерик противержима. Пастерик противержима. mari mari bara bara le go le go le mari bara le go le le go la bara mari bara bara le go le lo le gadi bara bara le gadi bara bara Nesvarbu, kad aš vakar neprasiveržiau, šiandien aš renkuosi prasiveržimą. Nesvarbu, kad aš vakar neprasiveržiau, šiandien aš renkuosi prasiveržimą. Šiandien aš renkuosi prasiveržimą. Šiandien yra ta diena, kai aš renkuosi prasiveržimą, kai aš renkuosi tave, kai aš renkuosi priartėti arătat de naștere, și ai arătat de na, că kai griūstai, kas stovėjo dešimtmečius. Aš renkuosi šiandien, aš renkuosi prasiveržimą, aš tai einu į prasiveržimą, aš tai einu į prasiveržimą. Tiesiog dabar ir tai, kas laikė dešimtmečius, tai griūs, tai griūs, nes aš pasirinkau tave, aš pasirinkau prasiveržimą. Čia ir dabar, čia ir dabar, čia ir dabar, čia ir dabar, čia ir dabar mes rengiamės prasiveržimą, mes kaip bažnyčia rengiamės prasiveržimą. şehirde var, şehirde var, şehirde var, şehirde var, şehirde var, şehirde var. Mesleğin gömez bırakı režima. Радость твоя, пусть твоя река, пусть течет с небес река, пусть исцеляет сердца. Радость твоя, rengiame vakar dieną. Šiandien rengiamės prasiveržimą. Dieve, mes nebežiūrim tai, kas buvo vakar. Mes nebežiūrim tai, kas buvo vakar. Mes nebežiūrim į tas sienas, į tas tvirtovės. Mes einam pas tave, nes tavyje yra prasiveržimas. Ne mumise, bet tavyje. Tavyje yra prasiveržimas, tik tavyje. Todėl mes rengiamės tave. Mes rengiamės eiti pas tave. Mes rengiamės eiti pas tave. Mes rengiamės eiti pas tave. Пусть что ты не вас. Бог говорит, это неправда. Это для тебя. Это для тебя. Это для тебя. Это моим детям. Это новый ганс. Это для тебя. Это для моих детей. Это для тебя. Ты там. Аллилуйя. Аллилуйя, церковь, я хочу посвидетельствовать реально, над этим местом есть прорыв, поверьте. Мы с прославителями, мы ушли в комнату молиться буквально перед самым служением. Мы начали просто молиться, поклоняться, славить Его, славословить. И знаете, вдруг прямо открылся этот вот портал радости. Мы как начали смеяться, вот реально мы не могли остановиться, мы стали снова пьяными, как на конференции. Это реально, это открыто. Просто входить надо. Просто входить, верить, входить. О, Иисус, спасибо Тебе. Мы входим, мы ценим этим прорывом, мы ценим этими открытыми дверями. О, мы переступим через свои непонимания, через свое мышление. Мы хотим быть, стать как дети, стать как дети радоваться, радоваться открытому небу, радоваться солнцу, которым являешься Ты, Иисус, который всегда светит, который всегда светит, в котором есть всегда исцеление, всегда есть победа, всегда есть радость и жизнь с избытком. Аллилуйя! Аллилуйя! Радуйся, Божий народ! Э, э. Пусть течет твоя река, пусть течет с небес река, пусть исцеляет сердца. Радость твоя, пусть течет твоя река, пусть течет с небес река, пусть исцеляет сердца радость твоя. О, о, о, Аллилуйя. Аллилуйя. О, Иисус, спасибо тебе за этот прорыв. Спасибо, скажи, я выбираю прорыв. Я выбираю жизнь. Я выбираю Иисуса. Аллилуйя. Я вхожу в эту дверь. А Иисус, спасибо Тебе за этот путь, который Ты открыл для нас. Аминь. Воздай Ему великую славу. Может, у кого есть свидетельства какие? Поделитесь, реально, поделитесь. Воздайте Богу славу. Если ты что-то поймал, если ты что-то пережил, если ты исцелился или что-то Бог тебе сказал, посвидетельствуй, поделись. Мы должны воздавать Богу славу, потому что это высвобождает еще больше победы. pasidalinsiu, kad iš tikrųjų prieš konferenciją buvo labai didelis suspaudimas. Tikrai buvo didelis suspaudimas ir tikrai nieko nesiskiriu nuo bet ko ir, ir atrodė jau norisi viską palikti, atrodo nebeištversi. Bet aš žinau vieną dalyką ir aš eini ir mokaisi, atrodo vieną kartą, vieną kartą nugalėjai kažką kitą kartą ir mokėk žmogus mokosi, jis vis tiek nepasimoko. <laughs> ir kada tau ateina tas suspaudimas, tas mintis aptemsta ir atrodo, kad jau tu viskas, jau tu nebe, nebepraeisi šitos vietos, jau tai yra neįmanoma atrodo, nes tos mintis taip tave užatakoja. Ir, ir aš dar kartą įsitikinau ir žinau, kad prieš pačią pergalę, prieš patį finišą, kova yra pati didžiausia ir kada yra pati didžiausia ta kova ir suspaudimas, kur atrodo, nebeištversi, nesustok. Nesustok. Jau man irgi atrodė, ten buvo tokios aplinkybės ir situacijos, aš galvau, kad jau nebeištversiu. Bet nesustojau, veržiausi per tą konferenciją. Ir iš tikrųjų aš irgi prasiveržiau tenai tik vidurį konferencijos. Iš tikrųjų, pradžia buvo košmariška. Ir aš atiduodu šloją jam. Tikrai, tikrai. Ačiū tau Dievui. Аллилуйя. Я еще хочу сказать одну вещь. Noriu pasakyti dar vieną dalyką. Jeigu konf- per konferenciją tu kažką praleidai, nepagavai, patikėk, tu nieko, tu turi dar viską tai ir mes tai turim. Visas stalas padengtas. Ir tu galėjai šiandien, rytoj, poryt, tu dar tai turi. Klausyk konfą, valgyk tai, tai atverta tavo prasiveržimas yra. Aš jums pasakiau, pasakysiu, aš antrą kartą pradėjau perklausyti, aš dar daugiau dalykų pradėjau gauti, prieškimų. Tas patepimas tai yra labai gyva. Daug angelų išlaisvinta į mūsų tautą, į mūsų vietą čia, į mūsų Kauną. Iš tikrųjų. Ir tai paruošta, bet tu turi tikėjimu priimtos dalykus. Todėl, todėl reikia klausyti, kad suprast, patikėti ir priimti. Aleliuja. Aleliuja. Спасибо за слово. Классное слово. Аллилуйя. У, Воздай еще раз славу. Аллилуйя. Palaiminimai visiems Dievo ramybės, palaiminimų, prasiveržimų, džiaugsmo. Aleliuja. Amen.